Всі збільшили його із посвідчення. Подивіться гарненько. Можете поки що лишити в себе. Він уявлявся дещо іншим. Пробурмотів я. А що вас бентежить? Не знаю. Не знаю, але і погляд. Я рідко зустрічав обличчя, що так яскраво свідчило б про особистість, як от те на фотографії. Широкі вулиці, що високість занесене коло. Обличчя відбувало родіння думок, неабиякі розумові здібності, незламну волю. Обличчя з дуже чіткими рисами, ніякої хижості у щелепі. Що ж до погляду, то це був погляд фанатика. На знімках для документів, зауважив Бартікс, майже усіх застиглий погляд, але цей погляд справді палає вогнем. Убивця П'єр Маргла чи ні, а Маклер із нього надзвичайний. Палає вогнем. Задзвонив телефон. Бертікс вислухав, сказав дякую і поклав трубку. Цього разу нам треба йти. Сюрло сів в автобус. Невдовзі отримаємо про нього нову звістку. Ми спустились вниз. Це ваша машина? Давайте поїдемо нею. Запропонував Бертікс. Мотор добрий. Так, я витискаю з нього максимальну швидкість. Ми поїхали бульварами до площі Бастілії. П'єр Бертикс попрохав зупинитися в пасажі білого коня за 40 метрів від комісаріату. А тепер розвідніть Ми повинні бути готові в будь-яку мить рушити. Ми зайшли до невеличкого кафе на розі вулиці Рокет і площі Бастілії. Від нашого столика було добре видно вхід до комісаріату. Якщо до телефону покличуть пана Лістєна, це нас. Підійдете ви, а тепер треба тільки чекати. Отже, знов чекати. Цікаво, що у вирішальні моменти час тягнеться повільніше. На чекання приходиться більше часу, ніж надію. У всякому разі створюється таке враження, що в інші моменти розум зайнятий самою дією. Ми дивились, як площею Бастілії їздять машини, ходять люди, розглядали засклену терасу кафе на протилежному боці. Два патрулі спинилися у брамі Сент-Антуанського передмістя, перевіряли військові машини. В нашому кафе людей було мало. Якийсь гарно вдягнений чоловік біля стойки розпитував офіціанта. Ти їх не бачив? Ні, вже давно. Дуже шкода. Я приніс те, що вони просили. Це шафран порошок чи гранули? Е, порошок. Багато? По чим? Якщо тебе цікавить ціна, можу сказати завтра. Є ще нічого. Тобі не треба? А так спокійно, нітрохи не криючись. Певно, і вдова Шарло так само пропонувала американські шоколади ковдри. Почувся дзвінок. Офіціант зняв трубку. До телефону просить пана Лісіна. Я підвівся. Кабіна в глибині праворуч. Агентство слухає, мовив я. В трубці почувся незнайомий голос. Він сів у метро на Шарантонеколь. Поїхав у бік Баларської площі три хвилини тому. Я повернувся і переказав почути Берт Іксові. Не розумію, чому